kasu dantzatzen baduzie bada eritasun bat iduriz koreo mania edo dantza mania deitzen dena. Zagutzen dute duzie hori. Galder Gonzalezek bere Twitteretik kondatu du historio zahar bat. Zinez berezia eta dut orainik egia izan den, baina bo. Zuzeu uh, eh, edabidearen edo blog edo e, webgunean dena idatzia da bilduma. Orduan, hemen txe. Mila bosteunta emezortzian gertatua altsazia garaian Germaniako erromatar imperio santuaren parte zen, la historiaren zat. Egoera, zinez bere zibat gertatu zen, dantzamania edo dantzaren eritasuna edo san bitoren dantza. Amalau eta amazazpi garren menden artean Europan gertatutako fenomeno soziala izan zen. Pertsona taldea handiak etengabe, etengabe, gelditu gabe dantza egiteko biltzen ziren. Mila, bat, mila amalau garren urtean kukatzen da gertakari honen asiera, Alemanian epidemiaren hasiera mila bostunta emezortziko ustailan izan zen. Trofea izeneko emazte bat Estrasburgoko kariketan sutsuki dantzatzen hasi zenean. Lau eta sei egun artean dantzatzen hasi zen gelditu gabe. Aste hortan zehar beste malau pertsona ere batu zitzaizkion eta hilabete baten buruan laureun dantzari inguru ziren bertan eta bereziki emazteak ziren. Oietako batzuk hil ziren bihotzekoak jota. Garun isuriengatik edota akiduragatik hil ziren. Garaiko testu baten arabera egunero ama bost pertsona inguru hiltzen ziren dantza izugitea zela eta. Bai, bai. Dokumentu historikoak euren artean medikoen oaxak, katedraleko sermoiak, kronika lokal eta erreginalak eta Estrasburgoko udal batzaren oaxak argi usten dute biktimak dantzan ari zirela. Ez dakiguna hemen, zergatik ari ziren dantzan, eta zergatik egiten zuten dantza eriotza arte. Izurriteak okerrerat egin zuen eta nobleziako hainbat kideek eta bertako medikoek, errua gai supernatural eta astrologikoa egotzi ordez, eritasun natural bat edo odol berua zutela erraiten zuten. Hala ere, ez zuten odol azterketarik agindu autoritatek erabaki zuten sendatzeko onena, dantzatzen segitzea zela eta hortarako bi aterpe eta merkatu bat ideki zuten eta handik gutxira ere egurrezko eszenatoki bat. Autoritaten ustez, dantzariak sendatuko ziren egunez, zein e, gauez dantzatzeko aukera balima zuten. Eta hortako, beraz, erriko etxek ere, sendatzeko modu hau indartzeko musikariak kontratatu zituzten segidezaten dantzatzeko. Bo, momentu batean, ere musikariak joan ziren, asperturik, bizirik Bizirik ez dakit. Bitxia ez, zaila sineste olako istudio bat, baina nala ere, ahi zuzeu puntu eusen atsemango duzue artikulua hilarte dantzan deitzen dena. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz Hitz eta putz. Laster entzulearen iritzia, baina lehenik eh, aipatu nahi nuen ala ere Nikola Kantelu gaur jasare sozialetan eh, berotu duen eh, gaia izan baita bere goizuntako sketch bat iratian egiten du egunero Europen, Europen bere tartea baitu. Eta hor, ebe mintzatu da, Teo, beraz, poliziak erasotu duena, olne zuboa errian eta bortxatu duena. Hortaz txiste bat egitea zaila da, baina kantolurena, bortitza eta uh, biziki uh, ere gertatzen dena. Funtsian geroztik ez da gehiago entzuten alxarean, CSA ere jokoan sartu baita hemen, eh, orduan nola hasten du, François Hollande, bera mintzo da hemen. Le rôle de la police, c'est de protéger les citoyens. Le rôle de la police, ce n'est pas euh, de mettre, Monsieur M. Cabrol, M. Soto, des matraques dans les fesses. Hemen hasten da beraz, kantelu lehatzen justizia eta poliziaren egola, eta homoseksualak, eta bai, homoseksualak, sodomia, ez? Hori da, homoseksualak, berdin, hori. Maintenant, je tiens à m'adresser tout de même à, à, à, la population gay de ce pays. Une population euh, qui me tient particulièrement à cœur, car c'est moi, je tiens à le rappeler, qui ai fait le mariage gay. lotura ez, eh, baina nor, eh, eraso seksual bat jasan baitu eh, gazte horrek, poliziaren gandik, eh, homoseksualak aipatzen ditu, eta horroi du, holandek zuela homoseksualen ezkontza baimendu, eta bar, oke? Eh, lotura sekatzen dugu, baina hemen da beretzat, eh? eh Ce mm. n'est pas la peine non plus de chercher un deux pièces sur Olney Centre. Et la police ne recommencera plus. Oh là là, écoutez, non. C'était un, accident, je tiens à le préciser, pas une pratique courante sur Olney sous bois Oui, non, écoutez, bon. Voilà. Horgi hein, mon choualek soalek bilatzen borchatu policiak bortxatu desan, euh, goiti botatzeko goa, gogoa orda. Baina insistitzen du, hain da bere txistea ona. J'ai rendu possible le mariage gay. Donc avec cet épisode de la matraque, si Théo, après réflexion, euh, se découvre des sentiments pour le policier qui oh lui non, a, non. introduit la matraque, oui, mais ils pourront, grâce à moi, s'épouser. Oh mais arrêtez, en écoutez, ce sont des faits graves. Légal, non, non, dit, on ne plaisante pas avec ça, vous arrêtez là. Ah, eta Bortxaketa gustatu baiz bazauzu, euh, Teo, euh, poliziarekin ezkontzen alko zira. Biziki grabe da, eh? sare sozialetan segidan txalatua izan da, kanteluren kronika goizetik, ze sari ere salaketak masiboki hasi dira botatzen, bortxaketaren kultura eta homofobia homofobia jasoinen gatik, eta askifite Europen irratiak saretik ere kendu du soinua eta bideoa, kantelu ere barkatu da, eh, ez, barkatu, uh, ez da kantolu barkatu. bere manadzera, ez zela txiste egokia eranez. ez. putz, utz, hutz, hitz, hitz, hitz, Itz eta putz. Maialen errekarten iritzia zonbait segunduren buruan, musika hauen zuteko demora, jantier zenen pen ahlan, kanto ezagutzen ote duzie. Lehiak eta bat abiatu du jantier zenek, eh, bideoak eta bideoen bidez, ideia zen pianorik baliatu gabe, beraz, jantiarzenen instrumentu nagusia, erabili gabe berriz hartzea bere kantuak eta bideoan eta musikan emaitea. Lehiak eta bat eginda eta irabazle bat izan da, uh, bainan ere parte hartzailentan Euskaldun bat, Simon Kurutxet deitzen dena eta seigarren atera da, ere, bertsionek ilan. Sarean atxemango duzue bideoa osoki ikusi nahi baduzue uh, Jan Tierzenen uh, eh, Twitteretik pasatuz adibidez uh, eta behara, zorionak ala ere, Simun Kiritseti segaren eldu baita. Entzulearen iritzia orain, maialen errekartzuri. Egunon, duela guti, koldo zuazo entzunuen goizberri emankizunean, batua eta eskualkiak berriz ere lehian emanak. Bata labestean aritzia azkenean ze. Hizkuntza, gure asenitzen dugun ber. Gure baitako pentsamenduak, sendimenduak, eta emozioak nahi dugun bezala adierazteko balio zaukun ber. Hizkuntza batean, ezin baditugu gure ideiak azaldu, hor bai kesa. Hitzak, eskaz ditugula, pentsamendu bat ezin hitzetan adierazi, eta horregatik hobeki ezagutzen dugun hizkuntzari lotu. Edo behar ez bezala, mintzatzearen ahalgea, jasan, edo isildu, etxitu, hetxi, sufritu. Komunikatzen hobekienik laguntzen gaituen hizkuntzak du gaina hartuko. Eta noren ganda hau, oreino euskora. Gutarik zonbaten gan. Hitz, egan aldi, aritzetaz gain, egan moldeak, intonazioak, kodeak, espresioak, errantzaharrak, isiluniak, dena da hizkuntza, milaka urteko gure hizkuntzarena ere. Lasai bizikin taizkien harekin, oraino milaka urtez. Kampokoen mespretsu eta imperialismoa jasan ez baginitu. Gertatua gertatu, orain erdarak gaitu itotzen. Ito bai, hala jintzaut hitza. Arnasarik usten ez gaituen hau. Ez gira ez jarduki gabe egon azken urteetan. Hainbat, erakunde, elkarte, eskola, gau eskola sortu, ez da horren konda ezinak pasatu, txosten ne urte idatzi, argudiatu, diplomaziaz jokatu, justifikatu, justifikatu, eta justifikatu, gure egian gure izkuntzan mintzatzeko eskubidea dugula, beti ere justifikatu makurtu, altxatu, postu, mindu, eta gure egian ahotz gelditu. Bai badela alde baikorik, bai eskora ulertzen duen gehiago ba omen dela. Pasiboak, hitz ez hain lasaigarria. Ikastoletan haur gehiago badela bai, baina eskualdun haurak han francesten, garapenaren izenean. Hobe gutirakiena bater ez baino. Hala dutu lehtu, ideia. Nola pentsa gero hain guti edo gaizki jakina den hizkuntza transmitituko dela ondoko belaunaldiari bederen. Eskorak ez du pasibotasunarekin aski eta ezin da minimoaz ase. Gure baitako altxo hori bizirika txikitzeaz gain, gure buruari ere zordakogun borroka dugu eskoraz mintzatzea. Eskubide eta hizkuntza hau errespeta arastea behar ez bezala, ez padakigu indarrak emaitia, liburuak harrapatuz, eleetaz gozatuz, aditzekin jostatuz. Deus egin gabe, male uruski, ez dela kausituko gogoan atxikiz. Eta horoz gainetik, altso hau aurren esku ustea, harekin bizitzeko aske izan daitezen, eta ejana izanaren lagun ukan dezaten. Maialen errekart, mil esker zuri, entzulearen iritzian. Eta gurekin dugu, Marko? Arratxaldeon. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Ongi etorri putzera. Bai, bai. Ongi niz. Bai, untsazira, eman kizununtan, bon, obe. Bai. Aipatuko dugu hor e, ikusi baitut hori ere goizuntan eh, Facebooken eta asteuntan ere asiskoren tekstu bat hortaz. Katuki xaguiaki. Horretzera joen urtean aipatu ginoen? Bai, bai, bai. Katuki xaguiaki. Uh, eh, izen bitxia. Eta gain eran nuen eh, motoko gako izen eh, bat bai. izaten alzen. Hori bai, etu nuen iz, motoko gako. Motoko gako, bai. Medekatu kisago jaki mm, komplikatua zen. Erraitea, horren behar ba, katu kisagoaren egoera komplikatua izango da, bai. dena urertzeko. Bihar eh, hasten baita, bigarren zetia hori kukusumusuta... Eh, katukisaguien arteko hausia. Eh, Horten hori da, dola urte bat sortu zen marka katukisaguiaki, uh, eh, Mikel Urmenetaren inguruan eta marazkilari batzu, zu barne ere uh, sartu bai. zinen, kukusumusu utzi ondoan, moaz gira sartuko mm -hmm. behiz aferan, hori uh, da bakarrik, kukusumusu utzi eta sartu zenuten marka hori katukisaguiaki. Bai. Bainan, uh, arazo bat, ba. bada hor, hausi bat baita bi marken artean. Bai, eta egan behar da, uh, abiatu diren marazkiari guztiak dira funtsian kukusmusuak zituen uh, eh, bakar. Eta mm. Eh, fama egin uh, dituztena. Bai, sortzaileetan bai, bai, zirenak. Bai, bai, bai. Asisko, Beratz, Txema eta Mikilomeneta. Mm. eta Eta Bostok. Bai. Ordan bihar eh, hauzi bat eh, bada irunean, uh, eh, kukusu musuk uh, be espaitu onartzen katukisa guiakik, be marrazki horiek erabiltzea, be, funtsian uh, zuek marrazten zenuten kukusu musurentzat, eta horrein katukisa guiakiren nahi zenuten egin, Baina hor bada be, lege historio bat, uh, jabetza, marazkien jabetza noren eskuden, eta hor eh, kukusumusuk uh, eh, du bere eskudela mm. jabetza marazkiena, bai. estiloarena. Bai, hor duan, bai, ez gira xaltxan txartuko zenta aski uh, komplikatua da, eta boketak dira orain uh, dosier eta dosierak uh, betetzen, eta bia oien artean izango da. Gu nik aipatuko nuke bakarrik deletxo eh, uh, eta nunbait argitzeko ez guk gingenuarik mila eta mila marazki kugusumusuen dakoen deletxoak bakarrik uh, utzi genion uh, egin genituen marazkien erabiltzeko baimena. Mhm. Eta ez nola maraztu genuen. Hori da, errespetatuz. Katuki sakuiakin egiten ditugun, eta egingo ditugun marrazki guzia, dira sorkuntzak. Xork, eta sorkuntzak horiek, kokusumusenak ez dira bakarik katukisak guiekin. Aldiz, problema da, iduriz, ez dugu marraztu, nahi dugun estiloan, eta hau da problema. Eh, zer da estiloa, zer da, eh, nola marrazten dugu, zer dugu guk marrazkialiok, ebe eh, lan egiteko, ebe esko, fen, burua, eskoa, kaiona, eta paperan usten dugu maga. Eta hau da, funtsean hasiko dena bihar hauzean, eh, zoin da kukusmusuren estiloa, zonda da gurekirena, eta zonda gurea. Iakinik kukusmusuaren estiloa ez dela bakarrik, marra odibat, mm -hmm. eh, retan tutua. Eh? <laughs> bai, bai frantxez tubulera bai. da, ba, estiloa, zuen estiloa, edo kukusumusuren estiloa, definitua da, beraz, eh, paper judizial hoietan, edo, bai. eh, forma tubulera, edo hodi eh, bai, uh, forma duena. Bai, hau bitxea da, zenta uh, marazkiare edo, da, bide, mara. Bai. Eta e, ea, nun bait, mara horiek gorditzen aldean edo uh, e, legepean uh, e, urzen aldean. Adibidea, zinera dut, Munazar. Munazar, behar ba ez ezagutzen, Munazar da uh, tintinen aferetaz okupatzen den uh, bat edo. Eh, bai. eh. Dibeketua da tintin maraztea. Bakaik erabili behar da albumetan akatzen diren irudi bakarrak. Mm Baina munezarek ez du Erge, euh, egilearen uh, estiloa euh, euh, gorde. Marazen alduzu, al detzen den, bezala ligne Hori da, uh, tintinen estiloa. Marazen alduzu, ez, ezin duzu, bera marazen al. Eta milu erez. Milu erez, ez, mm. <laughs> Eta iludiz kukusumusu diren personai guztiak ezin dira Zezena, zezena, behia, eta zer. Eta zonbat marazkikin dugut, zonbat abereekin, zonbat mm -hmm. Ezin da. Orduan, marazkilarien uh, problema da ez maraztea, horrein? Mhm. Azkenean agertzen dena, da be, marka bat sortu zen garaian, kokosumusu, zenuten, eh, marazkilari bat zuen inguruan, beraz zuen mararekin, beraz zuen marazteko estiloarekin, eta eh, markaren... Eh, pean, eh, do, eh, oien, eh, markaren jabe, marka jabe bilakatzen da, oiena. Baina, estiloarena, ere, hori da galdera zen, eta hori da jokoan, eh, azkenean, berak eh, aldarrikatzen duena, da, zuen marazkiak bereak izaiteaz gain, orain arte egin direnak, Be, estiloa ere, bere gain atxikitza eta ez duzula gehiago eskubiderik, zuen estiloan marraztea. Bai, hau da, iduriz, bai, ez nahiz unten sartuko, lege horiek aski komplikatuak baitira uh, eh, deretsu intelektualak, eta mm -hmm. nik ez dakit funtsean firmatu izan den edo sinatu izan den, bai. hastepenean Mikel Ormeneta zela eh, direktor artistik delako eta kukunxumen artean funtsean zon bai. eh, sinatuak izan diren artikuluak edo. Mm. Eh? Ez, ben, gero da galdera hor, eh, hori da, nor da zure artearen jabe, zenta da zuk marrastu duzuna, orokorki erraiteko, eh? nor da marrastu baten jabea. Normalki marrastu bainan... Eh, beste gauza batzu kontutan hartu behar dira gaur egun. Bai, eta galdera horiek gaurkoak dira, eh, zentzen nik uste naiz eta idia izan, Eh, artea dela karoaren bosgaren erota. Eh? eh? Ah, egia, idia gira, zenta... Eh, ni bai, ni idia derra <laughs> Ba, bai, <laughs> bai. bai, <laughs> ni hartzaban niz. bon, egia iran, ere bai, askotan nik ditut eskuak uh, marazki eta ez lege xaltxan hori, mhm. ez dut dena, dena, dena segitu, me segitu beharko genuke zentak eh, zenta gure geroa da, badira eh, sindikata batzuk eh, ontaz uh, okupatzen didenak, eta berba okazione bat da, bihar, tik, ebe uh, galea horiek lehen mailan uh, berriz uh, jartzea. Mm, Gogoetatzeko, <laughs> borrokatzeko, eh Marko? <laughs> Maratake, <laughs> irabazi arte. Maratake? Maratu takea egin, ah. irabazi arte. Segitu behar da ados, eta hor betiko galdera... Marateke, irakazi, arte, <laughs> marateke, irakazi, arte... Ah, Manifak inan dituzue, eh, Bai, eta izan dira ere, eta eh, adibidez, angulemeko, azken angulemeko, uh, eh, bai, bai. asemblada, uh, dure bi urte egiten dira, eta ba, ez bakarik gai horiek aipatzeko. Gero eta gehiago magazkiariok eh, ez gira itxuak eh, eta balakigu eh, ze uh, pasten den mobilizazioen bat hasten da. Beharrik ez iztela itxuak ez, magazkiariak bali mazizte. Ah, Iden aldila brai edo. Ez, baina bon, Gauzatak, afela horiek aski komplikatuak baitila uh, behar da, baina bon, uh, errezi bizan duzu ni bezalako uh, sortzideum horrealdeko bat, bon, zaila da. Ik Segitzen dut marazten, bai. hau da hine arma, eta so itxu izan gabe. Berrik, bostena eh, eh, ba, ez dut berri zikranen, mainan <laughs> itxu bat eh, marazkilari, bo, berra bat dira, eta beste estilo bat da hemen agertzen dena. Me... Uh, bo, orduan, uh, presiste zuen burua plagiatzeko? Hori da, belatzek erraten zuen bezala, guk marazien dugun bezala plagia bat egiten, izaten den, ez, gure burua ez, ezin dugu. Hau da, biharko gaia. Mm parte bat eh, uste uh, dut ulatu duden eh, parte bat da. Merkatuaren eh, bai. eragina ere, ez? Hor, pixkat, zuen harima saldo duzu emarazkilariak? marazteko, bai, norbeiti harima uh, behar da, Badakigu merkatu, e, zigari merkatu ongi bat dela, eta berriziki kukusumusu, merkatu untan txartu da, baina estepenean garruko merkatuan, bazituen balore batzuk, kulturel balore batzuk, um, jende arteko, entrepresa bat egun eta ogoi uh, langile bat orduan uh, funtsian merkatu bat. Hor, merkatua segitzen da, banen balore gabe. Mhm. Hortarako abiatu gira, eh? bat dituzte, uh, bat mila marazki haien kartonetan, bizitzen aldira uh, orendik uh, urte. Aldiz, guk eskitu behar dugu, eta magaztu mhm. maraztu behar dugu. Ez, eta jada, piskat bitxiten dura, baina hori hola da, zenta marka bat entzat maraztu duzu, beraz eh, markarenak dira ere uh, zuen marazkiak, baina bitxia da imaginatzea, eh, begero zuen bai, harimaren parte bat galtzen da, ere, eh, zuen marazkiak berriz erabiltzen alditu nahi bezala, eta... Hori... hori, hola da? Bai, kontratupean zen, eta bai. uh, guk... Eh, Sezione bat egin dugu kusmusuari, egin ditugun marazki guztien, haien osotasunean, erabiltzeko baimena, eman dugu, hau bai gertatzen dena, gure erran gabe, autorer galdegin gabe, osotasuna uh, moztua da. Zenta gintuko marazki batzuk, ja, tekstua aldatzen dira, mm -hmm. uh, bat hartzen da, eta beste, eh, beste marazki bat eh, ema da, eta xaltxauntan gu gabe, bai, bai, ebatxeak gira edo, bai, hau da zuen marra, marrazkilariaren marra estiloa... Adibidez, hazen... zuen esku. Ah, hazen bat duzu gela jokond. Bai. Naiz eta pulita izan, bedi erinua ez duz duzu kentzen ahal, kentzen duzu bai zu bedi ba ez tal gehiago la jokond izan. Eh? Bo, orduan, hain zira? Bai, bai. <laughs> bai. Bo, bihar ez nahi zarkatuko ez dut behar, hein? Eh? ez eta hauzi prozesua uh, pausaka joango da, bihar abokaten euh, uh, debatea du. Erringean euh, euh, sartuko dira, gu, ni, ni egoten naiz uh, etxean marrasten. <laughs> Ados, untxa, eta guretzat ere marrastuko duzu gaur? Bai, einen dut bai. Bauzu ideia bat? Atxemana. <laughs> ba, untxa, Marko, mire esker, da untxa. Bai, gerarte. Eta bere marrazkia Twitteran atxemango duzue edo itztaputzen edo markoren tuiterrean zuzenki. Klik-klik eginez, laster gure gomita Patrick Larondo bidiatuko baratze zaina izango da. Prezioak emendatu direla baratze eta fruituen eh, merkatu hortan alazer agertu den Frantsese Davidetan azken egun hauetan. Bai, baina likuko ekoizpena kunkituak ote dira hortan. Mm, ez dut uste berekin aipatuko dugu laster. Bostak eterdi mementuz Euskal Iratietan berriak zurekin Bernadetar gaina. Thank you. Ligi, liginagako RPI edo eskola elkarguan ez da haurik, goizuntarik burrasuek beren aurrak etxean atxitzen dituzte, beren eskola mehatxatua ikusten behitute, joan den astean inspekturak erabaki zuen Santagraziko eskolaren beiratzea sei aurrekin, eta bestalde, ligi, liginagako eskolan klase bakar batukanen dute, erakasle batekin, burrasuek ez dute komprenitzen inspekturaren erabakia, hortako aurrak ez dituzte, eskolarati gokiko asteleen arte egun hortan CDen batzordea bilduko beita pauen. Iriskutik kanpo da, izar, bi urteko aurra, duela zonbeit aste bere aitak larriki kolpatu zuen asteburuaren zat, Balentziako presondegitik atera zelarik aitarekin biegun pasatzeko, egoera lagian ere mantzuten ospitalerat, Euskal preso politikoa den xara eh, bere amak, bi egunetaik bisitatzen zuen ospitalean, eta judiak egun baimena emandako bere alabaren ondoan egoiteko hau ospitalean den denboran eta sendatu arte. Uarte garaziko erriak obrak eginen ditu erropi errekabazterian hurbildiren etxeen uoldetaik gerizatzeko duela zonbeitaste uarte garazin urak ateraziren eta auzo batetako etxeak urak hartu zituen duela bi urte terdi jada kalte de handiak ukan zituztelarik txusen orduan errekan zen digabat ere mana izan zen, geroztik dira arazoak, beraz, erreka bazterrean pareta bat altxatuko dute uren atxikitzeko. Departamentuko energia sindikatak auto kargatzeko barnekaldeko lehen borna estrenatu dute beriki, donian egarazin jaialaietik urbilda orotarat olako berroita malauleko izanen dira Euskal Herrian oraiko auto elektrikoek bat kilometroen autonomia dute. Amapola Morea asteazkenez bi astetik behin Euskal Irratietan. Asteazken honetan, arratseko bederatzietan, Josebe Iturriotz. Transfobo asko, homofobo asko, e, lesbofobo asko, zan nahi dut zenbat daudea debirez ezkerra bertzalean ez dianak armariotik ateratzen. Zenbat lesbiana dare, ezkerra bertzalean edo euskaldunak ez duten aginioiz publikoki esango lesbianak direla. Amapola Morea, Euskal Irratietan. gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak orkestua hotshot irrazaioa. joa. Aztelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin. Aste hartetan, guri irratiaren hogeita arrabots kanpainako saio berezia kaizo eta ongietorriak zuria beltzez irratsaiora. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidaso atak, punk emankizuna. Eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni daier. Eta ni brutal. Euskal irratiak, musika zalen irratiak. Oiartzun handia izan du Sara Majarenaz, Euskal Presoaren alabari gertatutakoak, bi urteko auja aitak lagiki zauritu zuen garita ukaldiz. Preson eta amatasunaz mintzatuko gira, hainoak gutierrez preso oiarekin. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta, Prentxan, aipagai nagusiak, eh, bai justuki horrein txetan batitek aipatzen zuen gaia ere azken orduko gaietan alde batetik eh, berrian alabari senda agiria eman bitartean ospitalean egon ahal izango da maharen as, medikoen txostenak izan ditu inahi espetxe zaintzako epaileak erabaki hori hartzeko berritan, horrein txetan aipatzen zuen bezala bernadetek eh, eta mm, puntu eusen ere gai nagusi da Sara Majarena ospitalean egoiten aldela bere alaba han deno. Bestandle ala ere tenore untan edo egungo berria, garoña eta zentral nuklearra. Garoñako zentral nukleara berriz idekitzea honetxi du CSNek. Zentralean egin beharreko inbertsuak egiten badira lanean segi dezakeela argudiatu duten botoak gailendu dira edo eh, nagusitu dira CSN-eko presidente den Fernando Martik prentxaurreko baterat azal, batean azalduko ditu gau jajatxaldean erabakiaren nundik norakoak argia puntu eusen ere gainagusi da Ez da uste gabekorik izan eta Espainiako segurtasun nuklearriko kontseiluak oniritzia eman dio Garoñako zentralaren bizitza 2000 eta arte luzatzeko eskariari zenbait erreforma oraindik egin gabe badira ere hots sekurritatearen aldetik. Bestalde erako, erabakitzeko eskubidea titulu upean Ibarretxe eta Mars Solasean Donostian Otsailaren hogeita bian. Argazki batean justuki agertzen dira bi lehen dakari oiak Euskal Autonomia Erkidegoko alde batetik eta bestetik Kataluniakoa 2000 eta lau urtean gazte izen elkartu zirelarik kurtsal jauregian beraz bilduko dira utxailaren hogeita bilan erabakitzeko eskubidea Kataluniako prozesua izen burupean deitzen dena berrian aipatzen den bezala jakin eh, be, idekia dela parte hartzeko eh, parada baina nain zinetik eh, izena eman behar dela berrian atxemango zue kontaktu fitxa edota telefono zemakia eta Frantziako zigorrak batzeko hauzia aztertuko du Estrasburgok. Kepa pikabea presoaren elegitea tramiterako onartu du giza eskubiden Europako uzitegiak, eskaera gehiago ere badira eginak berrian aipagai. Elkartasuna sailean aldiz argian gabi etxe barne behartxuen haotxa jasotzen. Erritarek beti uste dute esku azkar batek erria salbatuko duela. Behartxuen aldean egonda betidanik gabi etxe barne munduan zehar ibiliriko aldu da jadabera. Bere biziaren funtsa dela dio, idazketaren ariketari lotu zen, bimilata bat urtean eta gerostik hortan dabil, baina ez du bere burua idazletzat ikusten. Eh, bere kin egin elkarrizketa barkatu argian irakur gai. Eta LGBT sailean lesbiana bikote bati semea erregistratzeko jarri dizkioten arazoen aurka eun mila izen bildu dira eh, bi kotearen eta familiaren eh, adibidea beraz hemen argian aipagai eta bestalde ere azken ahok festivala bi atzotik ere aipatzen dena sare sozialetan azken ahok gazte izan egitenen festivalean emazterik ez da agertzen afitxan momentuz agertu diren beraz talde guzien artean ez da emazte bakar bat ere musikarien artean argian emantxe zailtasunak. Eh. Gazeta puntu eusen bestalde adindunen saloia otxailaren amekatik. Amabira, miaritzen aste buruntan animazio eta ekitali desberdinak osatuko dute Bel Avenir saloiaren bigarren edizioak eh, miahitzen. Gazeta Media bazken aldiz eh, luma aurtzaindegia, ziburuko eh, luma aurtzaindegiaren este delikatua uh, hori da tituluan emaiten duena, barne konfliktu baten ondorioz, uh, etxida kolpez beraz aurtzaindegia eta behortaz xe eta sunak emaiten ditu Media bazkek eta miarritzen ere uh, aurren garaia, zelotan de mom tituluarekin uh, festivalaren uh, izena baita ere, miarritzeko lau eguneko festivalaz, xeetasunak media bazken. Eta zuduestekin bukatzeko uh, titulu nagusian, sukaldariak eta Michelin gidaren inguruan diren Izardunak, alor, izarra ukaitea eh, Michelin uh, eh, gidan ez da hain iduriz, eh, eta sunak eta bestalde, uh, BT François Fillon, asbaliko parte zagertzen da, Penelope Gate eta aksaren barneko historioak beste afeabat François Fillonen inguruan. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Zonbait minuturen buruan gurekin izango da uh, Patrick Larondo, bera biriatun baratze zaina, biologikoan ari dena, eta beha ipatuko dugu, barazkita fruituen presioak batzu zain zainit zementatu dira, bizpairu aldiz bederen, baina ez dira lekuko ekoizpenak, baizik eta kanpotik heldu direnak, hortaz, arituko gira zonbait minuturen bai, buruan musika pixka bat, Vil Juif Underground, hau da taldearen izena eta Vil Juif uh, iritik elduden taldea, Sarri Donostian arituko da eta hori daba-daba gelan, Rosemen Le Vil Juif Underground. in lockdown, waiting patiently in the dark. I'm hiding out illegally from French officials where I cannot be found in La Ville Juive on the ground. and families. I'm peacefully content and I'm always around, sitting in the back cabin, in the view we've on the ground. The view we've on the ground. The view we've on the ground. The view on the ground. Vous avez sollicité un visa de long séjour en vue de la délivrance d'une carte de séjour compétences et talents le Consulat général de France à Sydney a examiné votre demande de visa. En référence aux dispositions du Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa a été refusé au motif que votre notoriété n'est pas établie. Vous pouvez contester de cette décision devant la Commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée de France, BP 83 609 44 36 Nantes Cedex 1 dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. securely secured in a bunker where I cannot be found, like a man on the run chased by a thousand invisible hounds. We are, and this is a sitcom theme song for the Ville Juif Underground. Ville Juif Underground, hau da taldearen izena eta kantuarena ere, Ville Juifetik heldu da taldea eta Nathan Roche Australia jaren hautsa eta beraz bere inguruko musikariak hor edo taldea duzue eta donostian izango dira sari, sari uh, eh, zeten horretan, bo, sortiak amarrak aldera, ustakitik sortiak terdi. Are, daba, da, daba, daba, gelan izango dira, donostian, xarri, ara informazio praktikoen zat musikaren aldetik, orain gure gomitarekin txegitzen dugu itzetaputzen. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali ratietan. Barazki eta fruitu eta zariko gira beraz egun, kuiatxoak, luzokerrak, itxas udareak edota brokolien presioak biderkatu eta batzuetan hiru aldiz ere emendatu direla eta gurekin dugu Patrick Larondo bidiatun biologikoan baratze zaina, egun Egunon. Egonon zuri. Pentsatzen dut, ni bezala, eh, berrietan, eh, Frantxese Davideetako berrietan entzun duzula, kontsumitzaile batzuen kezka, presioak hemen datu zirela. Zoin izan da zure lehen erreakzioa hori entzuterakoana? Ebe, nik istitut uh, eh, ikusten, ala, ikustitualaik albiste horiek aipatzen ziren eh, e, beraz e, hementik kanpoeko historik diren e, baratzekien presioak e, gehinik epatu dena esan da ikusi itxasudariak eta um, eta kujatuak, e, beraz, eta be udako, nik udan niko istentuztan hala Hala, ebe ez direra sasuneko barazekiak ementik kanpo eta esplikatea zen bezarare, be um, Espainia egualeko tempesten edo gualien uh, eh, ondotik, oiken presioak uh, eh, goetitu direla. Uh, nik izan dutan txansesua, be, hemen zan, uh, tukiko moskinak edo sasieneko moskinak uh, jaten delaik, be, ez girela, uh, ez presio goetitze hori baita espada lotiak. Mm. Hala. Hori da, zure kasuan adibidez, eragin bat du horrek? Eragin bat badu? ez, ez du iraginik, ez du, ez du iraginik, bakizu, bon, gu, eh, gu horrek presioak, uh, eh, eh, bon, gu, gure, numait, berkatu jikien izan ez, denetak iten dugu, zerbait utxiten dugu laik, entzatzen gira, zeitekin uh, ordezkatzen, ala, uh, selmentazu zinen nahi gire daik, edo saskiagen edo merkatutan ere, nunbait, bon, be, ez du, ez, ez du bate iraginik izan uh, nire selmentan, ala, ez ez bate bate. Ordan horta zai baikira lehen uh, presio emendaketa hoiek, beraz hor adibide gisa maiten zuten Espainia egualdean izan diren uh, aruari lotutako arazoak eta horrek eragin aukandona usta tipitu dela, beraz presioak uh, emendatu. Nola martxan da barazki fruituen merkatu hori? Zuk uh, hortan behar ez bazira ere, nola funtzionatzen du? Uh, Ebe, efer, e, eh, zinez, merkatuko, merkatuko legia da, guti delaik eta, uh, guti ekoizan delaik eta galdea, be, ahondia balin bada, be, presioak uh, goititzen, uh, goititzen dira, eta jaliz, be, eskaintza ahondia balin bada, bada eta galdea, be, guti, ebe, be, presioak, uh, uh, tipitzen dira, egan nahi dut, ez dira bate, ez dira, ez dira bate neurtuak, ez dira bate, ez dira bate, ez dira bate Euh, legerik edo erakundeik horren presioan finkatzeko. Ez mm. ez zinez eh, fe, gure ere eh, merkatuko, le, legia da, jara, zinez. Eh? Mm. Mm. Jena hor, eh, be, zainek ez dutela itzik edo lekurik presioan finkatzerakoan? Ez, ez, ez, bon, ez, e, ikusten dugu ze, fan, biztan dena, ikusten dugu merkatoan zon presio diren, horiekin txatzen gira, beraz, uh, nun, uh, e, nun ere, Eh, eta fean, gu eh, ni bezalako batez zain batenako, ni biziki zaila zaut, personalki, merkat, eh, presio baten finkatzea baratzeki baten gainean, mm. Hala, anitziten anitz iten ditugu, anitz baritate diferentak, zaila da, nonbait kalkulatzea zonbat denbora pasten dugut zonbat konstaten zaut e, mozkin baten ateratzea. Eta beraz, nik janezake, be, ara, Parisek edo Agenek, lotega, fean, ara, ango merkatoa dutela legea ezartzen, gure merkatutan ikusten dugula zein diren presioak, presioak eta horien arabera behantzatzen gira be moldatzen. Mm Zuko lan eurtzen duzu beraz, ah, adibidez? Ah, ni horrek, eh, eh, baituguraik, bon, behala, presioak piskat uh, eh, goetitzen dugu. Mm. Ez da animaleko diferentziak, minan, eh, ala, bertze bezala eh, jostatzen jost, gira presioekin. Mm -hmm. Baina ez eh, hor uh, eh, uh, epatu izan den bezala, kasu horietan, zelaz marretutan, uh, kanpotik gintako barazkiekin. Mm. mm Bai, eta hor, beraz egin dutena, be, Espainiakoak soberakario zirela eta Italiatik adibidez, uh, Italiara joan dira bila, eta inobo, Europan gelditzen diren... Uh, dira, jandezaun, zenta gero mundutik, munduan zerretik ere, barazki eta fruituak ekartzen baitira ere hor. Ba, eta fein, hor, hartan badu problema hor dukorian, da, non baitere, guri jatekoekin, guen dugu, jatekoekin duguna jemana, kontsumitzen morle bat da. Hala, zik usten dugu uh, ea presioa balin bada, beti merke, beti merke, merke dugu, beti izain da beti bat, eh, bat berzebein erkiago izain dela, izain dena. Hala, eh, menan, nik uste hori ez da hori diokoan, baizik eta be, guretzat be, tokiko, nahi baitugu tokiko laboreiak atxiki, tokiko moskinak, kalitazko muskinak uh, dian, zuen nun be, uh, eh, fern, um, eh, tokiko merkatuan uh, autoi behar da, uh, tokiko muskinak, uh, tokiko muskinak dian sasoi, uh, ateratzen diren sasoi, sasoi eta ez, ala, hor, um, ipatezin bezala, kuiatuak eta itxasudariak uh, negu betian, mm -hmm. ala. Eta automatiak ere, ala automatiak ere haipaitezien, noik enpresioare goetidio bai, maitzen, hala. Eta orduan, eh, hori da, uh, salda egin nahi badut orduan, duan, kuiatxoekin nola iten dute? Ego, eh, ez duzu kuiatxoak baliatzen, ez da kuiatxoak baliatzen negian, ara, be primaderatik, primaderan gero kuiatxoak uh, sasoin aski luze batean dira, Mainan, be, manzan, hor bat zen, ala, adibidi bat nun persoan batek, uh, bezero batek, ala, uh, kuiatxoak kaiu atxe maiten zituen, 6 eurosteko orde, iru irosiko zituela bere, eh, bere zoparen eteko, nebaitan nintzen zeida, kuietxoak baliatzen hori negian, aski tupatatak eta pujoak edo uh, eh, pastanari, kuiak, uh, dien, uh, boi, sasoinan, atxan baitan eta, uh, ala, salda hon bat inen du, tokiko eta merkio berdin aterako zaio, mm. E, hor, eh, azkenean ateratzen dena ere, erraiten ziren moda txarrean ari zinela berdin, baina eh, moda txarrean eh, leheno jendeak baratzeak bazituen etxean, eta ez zuen pentsatzen ere kuioatxo bat emaitia negian, ordan hori ere da aldaketa bat gure kontsumitzeko eta uituretako maneretan leheno etzen eskaintzen be, ondoko dendan e, negian, eta baginekien baratzean zena segitzen ginuela, eta horren arabera kontsumitzen, orduan uh, ez dakit eh, egutegiak segitu behar dira, edo uh, gaur egun adibidez uh, bo, soin dut, egutegian nola giren, otxailan gira be, fruituetan, adibidez kiwi, citroin, mandarina, iranja pamplemusa, udare eta sagarrak direla, ba citroinak eta mandarinak hemen ez dira ez, edo bai? Be, nik, Endaian, di baitu zetroi ondo bat baduta, eh, dut, ondo eta mandari ondo bain. Ben, ala, Ipajalian, endaian, eh, kasu uh, gure uh, bidaxo bazterreko ibarra hori, tiku toki berezia da, <laughs> enun, uh, anitz, eh, anitz etxetan, anitz, fen, eh, etxe batzutan, fen, nix, azentzut etxeko zitroinak eman dezagun. Hala, e, eh, meinan, egia, nunbait, e, fen, sasoineko usaia e, galdua da. E, e, Naiz eta, guai, e, piskat, merkatuak eta haidiren e, gaina hartzen, dinamika berri bat e, sartzen, mm. guai, e, barazikien e, salmentu, Taren euneko eh, lauro gehia eh, supermarkatuetan iten da orain dik. Mm Eta supermarkatu horietan denetaik atse da edo zain mm. Eta horrek dut piskat uh, eh, klienteli nun uh, be hain beste eskainiak diren, be ez dakigu susen zer den sasoinekoa, zer ez den sasoinekoa, hala. Bai. Hori da. E, nire ustez e, problema ondiena. Mm. Gero, kasu ite madu, sensibaletzen bai gira, piskat, uh, e, sasoiner, zediaten den zomen mentutan. Gero, hala, uh, ez da problema, jakin behar da, zinez, Uh, ala, uh, eh, zertan eh, ez dela normala, guai uh, eh, tomatea jatea, do, uh, edo arrega, mauria, guai uh, atse maitea markatu bat jan. Mm. Ba, justuki zendako ez da sasoinak segitu behar dira. Balin badira fruituak edo barazkiak uh, ala ere sasoinetik kanpo. Nik uste, gunu benendako, hau tutsak bat da ekonomi horoko batean jartu behar girela, kontsumitzen moli aldatu, aldatu behar ditugu, ala, eh, tukiko lotu, uh, hemengo moskinak, uh, eh, hemengo sasoenak segitu, tukiko moskinak jan, ala. Eta berrin bukatzeko, be, fruitu biologi, fe, barazki fruitu biologikoak eta lekukoak aipatzen baititugu, uh, duztuki supermerkatuetan, bon, barazki eta fruitu biologikoak ere saltzen dituzte gaur egun, eta badira ala ere be sasoinetik kanpokoak direnak, itxasudareak edo kuiatxoak, adibidez badira biologikoan. Posible da hori sasoinetik kanpo egitea eta biologikoan egitea ere? Nola bai, egiten da? Bai, bai, posible ba, usura ba, ere Txile do Argentinako sagajak eh, do udariak biologiko katsa maitea uda, uda betian, ala, uda den uh, eh, resumetan. posible da, fen, biologikoa um, mm, balintzetan, arauetan, ez du, ez da, beraz, alde batetik balintza sozialik ez tira, ez eta alde batetik ere uh, nun, Nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, urbileko merkato hori eta kontutan ah, sartzen. Baizik eta, be, ala, zera produktu kimikoik baliatzen, ez zera pozuhini baliatzen, hori da bakarrik. Bera, gero, nuntik zonbat garraio den, zibilan karbonoa den ere, hortan, bon, ala, ez, ez da kontutan hartia, beraz, mm. Eh, biologikoan. Biologikoa dieten duten kontsumzale gehienek, normalki, be, komprintzen dute zer den biologikoa, eta desmartza bururaino eh, ere maiten dute, behunetik, eh, eh eludiren eh, biologiko eh, baratziki edo fruituk ez, eh, ez erosiz. Mm. Hala, gero, egia dare, berze partea handi bat ere ez du lakasu egiten, me gala, eh, eh, falta bat da. Mm. Eta hor, bada lan handi bat ere ere maiteko kontsumetzailean sensibilizazeko. Uh, Baina, uste duzu ari dela hori piskatu betzen alde horretaik? Bai, baita ez. Baita ez, erten nuen, hala, Supermarkatu egiten dutela salmentean uh, eh, eguneko lauro gehiak, mainan bestalde be ikusten dugu, hala eh, ala, ipar eskolegian asita, hamap, eh, sariak edo tokiko merkatuan tokia uh, gero eta ondia dela, uh, uh, ere haidira piskat berriz dinamizatzen, hamap, uh, sariak gero eta gehiago badiera, beraz, badela, nombait ere la uh, parte gero ta bat horren uh, jakinean dena eta nahi tila justuki bez uh, bere bere jabe bere uh, izan. Mm. Patrick Larondo, erramezala bidiatun biologikoan baratze zaina, ipatzen ginen be, astuntan, hain itza ipatzen baita frantsese da bidiatan, barazkita fruituen presio emendaketaz, baina erramezala kanpotik eta urrundik etorritako kasuan dela mileskerzuri. zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Amapola Morea asteazkenez, bi astetik behin Euskal Irratietan. Asteazken honetan, arratseko bederatzietan, Josebe Iturriotz. Transfobo asko, homofobo asko, eh, lesbofobo asko, Esan nahi dut zenbat daude adibidez ezkerra bertzalean ez dianak armariotik ateratzen. Zenbat lesbiana dare, ezkerra bertzalean edo euskaldunak ez dutenak inoiz publikoki esango lesbianak direla. Amapola Morea, Euskal Irratietan. Oiartzuna handia izan du Sara Majarenaz, Euskal presoaren alabari gertatutakoak, bi urteko auja aitak lagiki zauritu zuen garita ukaldiz. Presondegiaz eta amatasunaz mintzatuko gira, hainoak gutierrez preso ohiarekin. eta putz, hortan bukatzen da gaurko bihar berriz elkartuko gira bostak eta seiak artean, anartean, eh, telebista hau zirratia pitz hori beti martxanda egun guzien zehar eta gauean ere berdin. Eta bihar hitz eta gurekin izango da Fred Berruet eta Belar Minak taldearen eh, azken diskoa, entzunaraziko eta deskubriaraziko dauku. Maia Muruaga ere gurekin izango da kantuzkantua ipatzeko, eta beste, eta beste, eta beste, eta beste, biztan beste, eta bezala, ez da falta eh, izango da hainitz entzuteko. Eta horretarazten hau txet gure webgunea beti hor dela, eta hor atxamaiten alduziela, ebi nahi duzien guzia, mitzetapotzen emankizunak besteak beste, seiak euskal irratietan.